раздел 8 першы снег выпаў у рана у пачатку кастрычніка яшчэ не выкапалі бульбы нават рады скошаная тавай рудой пажоўклыя сакі накрыла белым пухам асенні снег доўга не трывае прыбаўляе слаты але гэта верная прыкмета что зіма ляжа грунтоўна на с порой не запознится. Иван Прокопович апошнія дні панылы, ходзіць, повесіўшы галаву, твар задуменны, хмуры, кожны, хто зірне на яго высокую крыху сутулую постаць, убачыць, што жыве ён не весела. Ён не вельмі расхаджвае, подбірае інструмент, прымае якія такія заказы, Майстэрня пакуль цёпла ў хлеўчуку, зімой прыйдзецца перабрацца ў хату. За ўвесь месяц здолеў адарвацца толькі ў кавенькі. Старастам у кавеньках былы дарожны майстар Іван Буян, які так і не дачакаўся пенсіі. Заняць гэтую пасаду ўгаварыў яго Іван Пракопавіч. Вечарам, калі драгун дома, Іван пракопаючы ідзе да яго. У скверы ў голых вершалінах тополявай акацыі шастае ветер пад нагамі апалае мяккае лісце. Паныла глуха. Немцаў і паліцэйскіх няшмат яны відаць баяцца. Праз усю ноч страляюць, стараючыся запалохаць нябачнага ворага агні в вокнах школы дзе жандармерыя і ў будынку міліцыі дзе паліцэйскі участак варта цывільная па вуліцах збіўшыся ў талаку ходзяць дзядзькі дзяды з кійкамі у руках гучна каб надаць адвагі сваі ну самім сабе размаўляючы при таких патрулях можа прыйсці ў мястэчка хто захочет і ніхто не спыніць, не спытае дакументаў. Але нікога няма. Увесь апошні месяц Іван Пракопае чакае пасланцоў з лесу. Дзіўна, крыўдна, што Мацвеяў забыў пра мястэчка пра іх падпольшчыкаў. Гэтага нельга растлумачыць з захадамі канспірацыі. Нельга зразумець, і таму шэляга ўсё часцей агортвае трывога. Разнішчальны батальён пасля бою на шашы, які быў яшчэ ў пачатку верасня, нічога не чуваць. Нібы праваліўся скрозь зямлю. Яшчэ горш тое, што сам ён шэляг нічога не можа зрабіць, бо не ведае, дзе шукаць Матвеева. Яму спасылаючыся на тую ж канспірацыю, не ўказалі хоць бы прыблізных арыенціраў. На явачных кватэрах у прутку і малкавічах нікога не было. Каторы ўжо раз вяртаецца з пустымі рукамі хітры увішны драгун. Пакінуўшы яго ў падполлі, якраз пацэлілі, такія асабліва патрэбныя але і драгун пра знішчальны батальён нічога не вынюхаў хоць ездзячы по млынах аблазіўся закуткі надзейна зашыўся ў лясны гушчар мацвею хоць і гаварыў што лесу не любіць На сваю рызыку шэлях з драгуном зрабілі так, што ў дзвюх вёсках свае старасты. Апрача буяна ў кавеньках свой чалавек у азірках былы старшыня калгаса гопченко былых старшынь якія цяпер старастамі чалавек 5 але астатніх поставілі немцы і варта прыгледзецца што яны за людзі Драгун прывозіць навіны нярадасныя. У мястэчку не так яшчэ, а ў вёсках падымае галаву сялякая шваль вылазяць выслужваючыся перад немцамі кулакі лішэнцы ідуць у паліцыю становяцца бургамістрамі валасцей гэтага трэба было чакаць у краіне дзе прайшлі вялікія класавыя бітвы заўсёды знойдуцца незадаволеныя яны многае страцілі і цяпер прагнуць вярнуць незразумела другое ідуць часам у паліцыю бяруць у руки зброю тыя якія нічога не маглі мець супраць савецкай улады сярод іх трапляюцца нават былыя актывісты навошта паліцыя ім ратую шкуру выслужваюцца прыставіць бы да сценкі кулю ў лопы вся размова Няхай не забывай, што савецкая ўлада тут у раёне яна ўсё чуе і бачыць. Але Мацвея ухаваецца, Інакш не вытлумачыш яго паводзін. Вечарам завітваюць да драгуна былыя спецыялісты з райза. За тэхнік куніцкі, прысадзісты шыракаплечы, але з хітрым выцягнутым як клін тварам і мітуслівымі рухамі. І ветурад Шкірман. Прозвішча ў яго нібы нямецкае, але сам тутэйшы родам з глухой лясной вёскі. Тоўсты маладжавы шкірман даўні таварыш драгуна. Разам вучыліся ў семігодцы, Ды да і працаваць у апошнія гады прыйшлося разам. Да кампаніі іншы раз далучаецца нарыхтоўшчык піліп красней. Перад самай вайной яго судзілі за растрату на два гады, але адседзець не прыйшлося. Все трое ўжо лічацца на службе, у канторы за год жывёла, хоць ні жывёлы ні работы пакуль няма. З усіх толькі ж кірман быў у арміі, трапіў пад уманню акружэння, але апрануўшыся ў цывільнае, у лагер не трапіў, прыцягнуўся дадому. Драгуновай кампаніі відаць свае людзі савецкія, бо ўстрывожаны падзеямі на фронте, якія дзень за днём горш і горш. Немцы под Масквой. Цяжка поверыць, але гэта так. Бургамістр крамер, прыйшоўшы ва ўправу першым чынам пачынае пераказваць зводку. У руках немцаў і вязьма іржэў і гарадкі, якія не нанесены на карту ну, па сутнасці прыгарады Масквы. Настрой панылы змрочны, опускаюцца руки, вярэдзяць душу неадступныя пытанні. Няўжо Масква не ўтрымаецца. Якімі довадамі вытлумачыш такое глыбокае адступленне, калі ворагу здадзенае, велізарная тэрыторыя багацейшыя раёны сотні гарадоў тут не можа быць гаворкі ні пра стратэгію не пра тактыку дык што ж гэта катастрофа у грамадзянскую вайну становішча бывала яшчэ горша але хіба можна раўняць ваявалі голыя галодныя дзе ж цяпер сіла і тэхніка Хіба вайна з гітлером такая полная нечаканасць? На гэта няма адказу. Балючыя думкі гудуць роем гнятуць душу невыносным цяжарам. Недзе ў глыбіні свядомасці Іван Пракопаович адчувае, што не ўсё як трэба было і да вайны, Ну шмат было незразумелага. Але ён гоніць ад сябе гэтыя адчуванні, шукаючы апраўданне ўсяму, што было і ёсць. Калі спавядацца перад сабой самім, то ён не верыць і ніколі не поверыць, што ўсё загіне. Рэвалюцыя, грамадзянская вайна, савецкая ўлада, это не толькі падзеі, гэта у розуме, у сэрцы новы свет. Ён не можа загінуць, таму што з яго лёсам звязаны лёсы мільёнаў людзей, сэнс іх жыцця. Але ўсё і там на фронте і тут у глыбокім варожым тыле ідзе не так, як трэба. У падпарадкаванні шэлега не чацвёра, як намячалася тады летом, а трое. І адзін з гэтых траіх для дзела зусім не падыходзіць. Варта смеху, як яго заканспіравалі. Трымаючы ў памяці прозвішча канспіратараў лабуда і адрас на ўскраіне мястэчка, Іван Пракопович ніколі б не падумаў, што гэтае прозвіць лісты так гэтае прозвішча належыць знаёмому чалавеку да лабуды пайшоў на другі дзень пасля спаткання з драгуном маленькая пахілая хатка не ад вуліцы а у глыбіні два раза хлявамі таким аказалася жытло у хаце поўна дзяцей здаецца восьмёра дзве жанчыны жонка канспіратара і сястра яе у самого гаспадара дома не было адлучыўся і пакуль иван прокопаючы размаўляў жанчынамі яму стало ясно что яны ведалі ўсё назвычайное пытанне адказвалі засцярогай что хвілінны пераглядваючыся бялеючым нарэшце зайшоў гаспадар и нізенькі разгумлены з бельмом на левым воку для нечаго прынёс у хату ахапак сена Іван прокопаюч адразу пазнаў гэтым чалавеку дырэктарально завода цярэшчанку Іно завод на другім канцы раёна кіламетраў за 50 Але ж хіба ніхто не ведае ў мястэчку дырэктара прыязджаў сюды на нарады актыву плену мы райкама Навошта ну, ж яго перахрысцілі у лабуду Іван прокопаович пароля не сказаў каб апраўдаць свой прыход і як-небудзь выручыць незадачлі гаспадара не выдаўшы сябе сказаў што набірае сабе людзей у майстэрню лабудаць арэшчынка звяў на вачах я сгоден залепятаў пабялелымі губамі вы павінны мяне памятаць з гарохавіч я зельно завода вас я ведаю як цярэшчынку прозвішча двойно я ў мяне але як <coughs> мянялі пашпарт то попрасіў каб запісалі апошняе Тлумачэнне вартае смеху. Былы дырэктар проста ашалеў ад страху. Вось што Терешчынка тоном загаду загаварыў шэлях: Не ведаю, не хачу ведаць, чаму вы цяпер лабуда, але жарты кіньце. Яны дорага каштуюць. Новы пашпарт спаліце. У майстэрню можа і возьму вас, То пазней зімой выходзячы шэлег злавіў удзячныя позіркі жанчын. Зразумелі яны што-небудзь ці не, але непакой іх зменшыўся. Апошні падначалены шэлегу чалавек інжынер лесакультур Дзянісава. Жыве яна на прыватнай кватэры, і не хочучы ўзбуджаць непатрэбных гаворак, Іван Пракопаіч не адважыўся сам да яе ісці. Сустрэў вечарам на вуліцы Дзянісава высокая, па-дзявочаму стройная са смуглым нервовым тварам. На ёй старенькая, мабыць, яшчэ студэнцкае паліто, стаптаныя туфлі, Галава павязана сіняй хусцінкай. Прыселі ў скверыку на лаўцы, ціха назваў пароль, Дэніса ўстрапянулася, не могучы схаваць збянтэжанасці, адказала: « Паступайце на службу, у той жа лязгас. Працаваць на немцаў ні за што. Других установ, на жаль, няма ўсе нямецкія, як гэта, памагаць ворагу, установы нямецкія людзі, савецкія не пайду. Дэнісава ўскочыла нервова захадзіла ля лавачкі, я не для гэтага аставалася. Наша задача дыверсійная работа. Ён схапіў яе за руку сілком, пасадзіў побач з сабой. Якую ж дыверсію вы прыдумалі? Наблізіўшы да яго твар, яна зашаптала, прыдумала, хацела толькі параіцца добра што зайшлі знайшлі мяне все вельмі проста я натаўклаў ступе шкла гаспадыня не заўважыла шкло дробненька як мука цяпер трэба прабрацца на пякарню высыпаць яго ў цеста это не цяжка зрабіць Іван Пракопавіч збоку зірнуў на Дзянісаву самое большее ёй гадоў 19 горкае дзяўчанё якое толькі што закончыла тэхнікум уяўная рашучасць ад унутранай разгубленасці можа наадварот прыроджаная душэўная неўраўнаважанасць бо ў саміх рысах твару штосьці няўрымслівае трапяткое падаўляючы пачуццё раздражнення, якое нарастало ў душы падумаў: Такіх вось сястаўляюць. Спытаў як мага даверлівай: Ты замужам надзе. Яна схамянулася, уздрыгнула, адказаўшы пытаннем на пытанне: Сіба гэта мае значэнне. Я камсамолка сама попрасілася пакінуць мяне тут. Я твой кіраўнік павінен ведаць усё. Апусціла галаву, прамовіла ціха з унутраным болем была. Мы разышліся. Хто твой муж? Ну той, што быў. Негоднік. Я жыла з ім толькі тры месяцы. Задаўшы яшчэ некалькі пытанняў, ён ведаў пра яе ўсё родам з любаншчыны бацька сельскі актывіст забіты кулакамі ў калектывізацыю дома маці з малодшым братам пакідаць тут я не хацелі але дайшла да абкама дамаглася муша шукаў у яго ўжо была жонка і нават дзіцё тут у мястэчку я мала хто ведае прыехала за тры месяцы да вайны загадайте і я прабяруся ў пякарню назаўтра усе хто есть гэты хлеб палягуць не гавары глупства надя хлеба з пякарні немцы не ядуць могуць загінуть людзі хлеб выдаюць тым хто прадаўся на работу пайшлі здраднікі таких не шкада я таксама ем гэты хлеб Яна асеклася, Вінавата зірнула на яго пачырванела. Дык вы ж ведаеце, І кому трэба скажаце, каб не ели. Яму шкада яе, бачыў, хварэе толькі, мабыць, яшчэ цяжэй, На тую самую хваробу, што і ён, пакутае ад бяздзейнасці ад няпэўнасці становішч. Загаварыў, каб падбадзёрыць. Вайна пакуль складваецца няўдала, Надзя, сама разумееш, Ніхто не думаў, што будзе так, Але трэба верыць, што выстаім, Інакш нечага агарод гарадзіць. Павер мне, я помню яшчэ грамадзянскую вайну. І гэтае працягнецца доўга. нам хопіць работы дзе цяпер фронт спытала яна не ведаю дык што ж мне рабіць думка прыйшла нечакана дзянісава з любаншчыным там па чутках партызаны з першых месяцаў войны можа там і абласны атрад ермалович слухай надя чаму б табе не адведаць маці брата пропуск дастанем. Паглядзіш, э, як там у вас, Мо, завяжаш сувязі з партызанамі. Я раскажу, як і што рабіць. Яна здзіўлена ўскінула вочы. Навошта далёка ісці? Пашліце мяне ў наш атрад. Я туды прасілася з самага пачатку. У каго прасілася, спытаў ён. Ну, у райкамі камсамола ваенкамаце міліцыі. Яму хацелася закрычаць, затупаць на яе нагамі, яна ведала тое, што ёй ведаць не трэба. Але ў яго не хапіла, ну не хапала на гэта сілы. Дзяўчына сядзела даверліва слухаючы яго. У голасе просьба да кор, прамояў суха па начальніцку. Вось што Дянісава. Анархію разводзіць нечага. Вы нічога не ведаеце, зразумела? Начальнік ваш я, пойдзеце дамоў і ўсё. Інструкцыі получыце пазней. Зментэжаная збітая стропу яно паднялася. Зойдзеш праз тыдзень, да мяне ў майстэрню. Калі яна пайшла, зноў пашкадаваў яе. Прамае бескампрамісная натура. Такою падполле цяжка. Пакажы ёй ворага, будзе страляць, стаять да апошняга, але хітраваць выкручвацца не ўмее. Агарнулі нерадасныя думкі. Можа, вся моладзь такая, так і я навучылі выхавалі добра гэта ці дрэнна добра там на фронте дзе ўсё адкрыта тут зусім другое успомніўшы про тоўчанае шкло усміхнуўся душа ў дзяўчыны поўная нянавісць у драгуна два пакоі мужчыны якія ў яго збіраюцца на сядзяць за кухонным сталом у пярэднім гуляюць у карты кураць дзверы ў сенечкі прыадчынены каб выходзіў дым гавораць найбольш пра дробязныя абмяркоўваюць мясцовыя навіны успамінаюць выпадкі з мінулага жыцця але за ўсім гэтым тоіцца большая трывога разгубленасць не мае балючая няпэўнасць что будзе заўтра. Нават перасмейваюцца іншы раз, але сапраўднай весялосці няма. Яе не ўносіць у мужчынскую кампанію і рухавая вясёлая драгунова жонка, якая любіць гасцей. Шкірман на першы позірк апатычны абыякавы, слова з яго не выціснеш. Куніцкі зіркай хітрымі вачами, тоючы на тонкіх вуснах незразумелую усмешку. Красней сыпле жартамі. Людзі непадобныя, розныя. Што цягне іх сюды да драгуна, зводзіць разам. Іван Пракопаюч адчувае мужчыны сыходзяцца няпроста. Да войны кампаніі гэтай не было. Нават драгун са шкерманам сустракаліся хіба па святах, разы два-тры ў год. А тут зборы вечар у вечар. Нарадзілася штосьці такое, што ўсіх яднае, падымаючы над клопатымі штодзённасці сямейнымі інтарэсамі. З гэтага пачыналася і ў 18 годзе. Людзі нейкім унутраным чуццём пазнаюць адзін у другім аднадумцаў.